C'est-à-dire qu'il parlait de quelqu'un, quand tu les mets en garde sur certaines personnes, et Cheikh il a donné l'exemple, il a dit Nous avons été chez quelqu'un et nous l'avons mis en garde contre des gens des passions, et nous lui avons dit un, Oh, un tel craint Allah. Tu vois un tel et un tel Délaisse-les. Il répondit Non, non, non, moi je vois qu'ils sont sur le bien. On avait déjà dit que c'est quelque chose qu'on a déjà vécu nous-mêmes de nombreuses fois. Tu m'en gardes quelqu'un contre quelqu'un et te dit non, moi j'ai vu de lui que le bien. Et Cheikh il dit, et donc il est parti et a dévié avec eux en fonction de leur voix, comme les Haddadi ou les Mumayya. Donc on s'est arrêté sur le mot Haddadi d'abord avant de définir c'est quoi le Tamiya et et on avait rapporté des caractéristiques de l'Haddadiya. On avait rapporté des caractéristiques de l'Haddadiya citées par Cheikh Ahmed as ta'ala. On avait déjà lu tout cela en entier, et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va encore s'attacher un peu à étudier euh, encore plus sur le Haddadiya dans la parole de Cheikh Ahmed Bazmoul lui-même. Dans la même daura où Cheikh Ahmed Soubi'i a parlé de Haddadiya, Cheikh Ahmed Bazmoul il a pris son tour, il a aussi parlé de Haddadiya. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a traduit, donc on va en profiter, Inch'Allah. Et donc, Cheikh Ahmed bin Omar bin Salim Bazmoul, quand il le préserve, et le récompense en bien, dit, en parlant de la le danger de la apparaît par la connaissance de ses méthodologies et la connaissance de ses fondements et la connaissance de ce à quoi ce groupe appelle. On avait déjà dit hier que dans la voie de la clarification de la vérité, elle se fait par le ma'ani ou l'ansaf. Et que donc on apprend les caractéristiques de ces groupes-là, les descriptions de ces groupes-là, les signes de, ces groupes-là, afin qu'on puisse être sur nos gardes et on puisse les reconnaître. Et Chéril dit, le danger de la hadedia apparaît par la connaissance de ses méthodologies et de la connaissance de ses fondements et la connaissance de ce quoi, à, ce quoi ce groupe appelle. De ce à quoi ce groupe appelle. La première chose sur laquelle je désire attirer l'attention est que les gens du faux aujourd'hui, et peut-être que cela est un résultat du prêche des frères musulmans qu'Allah éloigne, lorsqu'ils veulent faire dévier les gens de la vérité, ils ne, le font, ils ne les font pas dévier, et ça c'est important, c'est vraiment primordial de comprendre ça, on l'a déjà souligné beaucoup de fois dans nos cours, il a dit, écoutez ce qu'il dit le chien ils ne les font, lorsqu'ils veulent faire dévier les gens de la vérité, les gens du faux, lorsqu'ils veulent faire dévier, les gens de la vérité, ils ne les font pas dévier sous un angle d'appel manifeste, bahir, de leur part, au faux. C'est-à-dire qu'ils ne font pas sous un angle d'appel manifeste de leur part au faux, mais sous un angle où ils entrent et se donnent le nom de la sunna. Puis ils sortent de la sunna avec un groupe de musulmans conformément à leur innovation religieuse et à leur égarement. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà souligné dans les quatre premiers cours de ce darsi, de fatwa malikiya, que sahib al-bid'a, sahib al-batil, ne veut pas venir à chez toi avec un, une image apparente des gens du faux. Hmm? Et ça, c'est caractéristique de l'haddadiyya. Pourquoi Parce que les haddadiyya, ils sont connus pourquoi Pour leur taqiyya. Pour le fait qu'ils dissimulent. Et leur fait qu'ils... Comme ça là. Hein? Le fait qu'il dissimule. Et Cheikh, il dit, et là maintenant il va parler, Cheikh Ahmed Bezouel, il va parler le Haddadi, il va les décrire. Il dit, et c'est cela qu'a fait Mahmoud el haddad Parce que vous êtes sûrement posé la question, d'où vient le mot Haddadiya Il vient de Mahmoud el haddad hein, D'ailleurs, al il porte son nom, al Mahmoud el haddad Qui était à Médine, à la ville prophétique de Médine, lorsqu'il a montré en apparence la Sunnah, et le fait de s'y attacher, et que donc se sont regroupés autour de lui ceux qui se sont regroupés autour de lui parmi les jeunes. Et à titre, d'information, et ça c'est vraiment très important de comprendre ça, comme cela a été dit par des frères, Mahmoud al-Haddad était un tekfiri à la base. Il était donc un tekfiri qui est venu à Médine montrant en apparence la sunna. Parmi les fondements de ce groupe et de cette faction déviante, maintenant il va citer quoi des fondements, des caractéristiques de ce groupe-là. Il dit un point, quiconque tombe dans une innovation religieuse est un innovateur égaré pour eux. Et c'est pour cela que pour eux, l'Islam Ibn Taymiyyah est un innovateur. Cheikh Ibn Baz, un innovateur. Cheikh Ibn Uthaymin, un jahmi. Al-Albani, un jahmi mourji. Et cite qui tu veux parmi les grands savants de la sunna qu'ils frappent de leurs paroles. Mais comme on l'avait déjà dit dans un, de nos cours, et comme l'a bien souligné Cheikh Ahmed Bezmoul, comme l'a bien souligné, souligné Cheikh al c'est quoi qu'ils vont pas te dire ça directement ça, on va traduire tout ça Cheikh al TV, qu'est-ce qu'il a dit, parce qu'ils montrent leur technique, comment ils commencent avec toi, ils vont de manière graduelle avec toi, tout doucement. Il dit aussi, il dit, et cite qui tu veux parmi les grands savants de la sunna qu'ils frappent de leurs paroles. Aussi parmi leurs fondements, contre lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, c'est l'exagération. Prenez garde à l'exagération car on a perdu ceux qui vous ont précédé que l'exagération, ou comme le prophète sallallahu alayhi wa a dit. Et c'est pour cela que s'applique à eux le hadith du prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il a décrit les khawarij en disant Sortira de la postérité de cet homme des gens dont vous déprécierez votre prière en comparaison de la leur, et votre jeûne en comparaison du leur, et votre lecture du Coran, du Coran en comparaison de la leur, le prophète sallam, dit il tue les croyants et délaisse les idolâtres. Et Cheikh il dit est telle leur situation car les ennemis jurés de l'Haddadia sont qui Les gens de la Sunna. Les ennemis jurés de l'Haddadia sont les gens de la Sunna. Et c'est pour cela qu'Al-Albani et Rabi' euh, Allah fasse miséricorde à Al-Albani et préserve Cheikh Rabi' font partie de leurs plus grands ennemis. Et ça, c'est quelque chose que j'avais souligné dans la, à l'Institut euh, de transmission du savoir à Paris, sur le fait qu'il faut savoir pourquoi les attaques sont en les gens de la Sunna, déjà de 1, et de 2, pourquoi elles se concentrent sur certains individus de manière spécifique. Mais c'est normal. C'est parce que, comme on l'a dit, ce sont des lions de la Sunna. Ce sont les gens qui sont premiers premier rang en face d'eux. Par exemple, la Haddadiyya, qui a cassé le dos de la Haddadiyya Rabi'a. il a écrit de nombreux livres à ce sujet-là. Il a écrit des réfutations sur le Falah al-Harbi sur Abdelatif Bachmil. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom, Abdelatif Bachmil Abdelatif Bachmil, c'est un grand nom dans la Haddadia Mahmoud al-Haddad, Mohamed al-Jami, à l'époque, Ahmed al-Ansari, à l'époque, ils ont tous réfuté ces gens-là, la Haddadiyya. Hmm? Donc évidemment que les, les attaques vont se concentrer sur ces gens-là. Si vous allez rien que sur le site de Rabia vous avez plein de livres qui sont disponibles en PDF à télécharger qui sont sur le Haddadia et notamment par exemple Fawzi al-Bahreini. Hmm? Avant on l'appelait Fawzi al-Athari, maintenant on l'appelle Fawzi al Parce qu'il n'est plus Athari. D'accord eh bien Ces gens-là sont des Haddadi. Et les ulama, ils ont écrit à leur sujet. Cheikh Rabi, il a fait une réputation de Fawzi al-Bahreini et ses égarements, etc. Cher il dit et c'est pour cela que Cheikh Al-Albani et Cheikh Rabi' la fasse miséricorde Al-Albani préserve Cheikh font partie de leurs plus grands ennemis. En une occasion, j'étais assis avec un groupe de frères, c'est Cheikh Ahmed Bazmoul qui parle. Il y avait un homme qui était venu à la Mecque, il n'était pas originaire de la Mecque, et qui montrait en apparence la sunna, et montrait en apparence la propagation de la science. Et il y avait autour de lui des jeunes, mais je ne connaissais pas sa situation. Nous ne savions pas qu'il était Haddadi, et donc, lorsque nous nous sommes assis, un frère me questionna en disant Oh, un tel, quelle est la caractéristique la plus manifeste des Haddadi Je dis :« Cheikh Ahmed Bassoul lui a répondu Il a dit, la caractéristique la plus manifeste des Haddadi est qu'il calomnie Cheikh Al-Albani. Hmm? Cheikh a dit L'homme se leva comme une flèche. Il se leva comme une flèche et sortit. Je dit, la caractéristique la plus manifeste des Haddadi est qu'il calomnie Cheikh Al-Albani. C'est pour cela que leurs ennemis jurés, jurés sont tous les gens de la Sunna, et Al-Albani et Rabi en particulier. Et nous, on a connu des Haddadi, mes frères. On en a connu. Ils détestent l'Albani. Ils détestent Rabi. Mais au début, peut-être qu'ils vont pas te dire des choses claires sur Cheikh al Ils vont te dire des phrases du style, non, moi je prends des, des, des, des, des alam Saoudite dans l'Aqidah, je prends pas Cheikh al Et quand Cheikh al il n'a pas les même ça que les savants d'Arabie Saoudite? Hein? Ils vont pas oser te dire les choses directement. Mais d'ailleurs, cette caractéristique, les frères qu'on connaît même qui étaient salafis, et qui ont ramassé des chouboates hein, et qui ont commencé à fréquenter ce genre de personnes, à partir d'un certain moment, ils devenaient allergiques au nom du Cheikh et al Chéri dit d'accord. Parmi leurs caractéristiques aussi, ils sont des gens qui recourent à la dissimulation. Et donc ils ne manifestent pas leur prêche, leur da'wah. Et ce qu'ils diffusent parmi ceux qui les suivent, parmi les gens de la masse. Et nous, et toutes les louanges reviennent à Allah, que ce soit en Arabie Saoudite ou au Koweït, ou à tout autre endroit, le prêche est établi, da'wah qa'ima. Et la religion est apparente au dinu zahir. Et il n'est pas nécessaire de se cacher. Et il va citer un affaire très connu d'un grand calife parmi les califes de l'islam, qui est Omar ibn Abdelaziz, rahmatullah alayhi. Omar ibn Abdelaziz, il a dit, qu'Allah fasse miséricorde, si tu, vois, si tu vois des gens qui s'isolent en secret, sache alors qu'ils sont en train d'établir un égarement. فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة comme il a dit رحمه en fait partie en fait, et fait partie du fait de cacher de ne pas être explicite regardez عدم التصريح il a dit en arabe le cher. Comme on a dit, on n'a pas beaucoup de temps, donc on ne va pas lire en arabe, mais sur notre site SPF Birmingham, c'est disponible en français en PDF, et j'ai mis la source où vous pouvez lire le tefrir en arabe et écouter l'audio en arabe aussi de Cheikh Ahmed Bezmoul. Ça, surtout pour les frères arabophones, et la faïda, évidemment, si on connaît ces choses-là en arabe, c'est toujours, toujours mieux. Fait aussi partie de leurs caractéristiques, ils ne reconnaissent pas qu'il y ait a quelque chose, un groupe qui soit appelé le Haddadiyya. Regardez le danger de ces gens-là. Eux disent, il n'y a pas de Haddadiyya. Pourquoi Posez-vous la question pourquoi Mais la réponse, elle va arriver. Afin qu'ils n'apparaissent pas en place publique. Et donc tu trouves que certains parmi eux disent, mon frère, il n'y a pas de d'ahadadiyya. Alors qu'il les fréquente. Il va avec eux et entre avec eux et critique l'Albanie. Et il dit, il n'y a, pas pas d'ahadadiyya. Savez-vous pourquoi Cheikh dit, pour deux raisons. Eh bien la première, car lui voit que la hadadiah c'est la salafiyya. Et car il voit que les salafis sont des mourjis égarés. Donc les dire, il n'y a pas de haddadia, parce qu'eux sont les salafis, et nous est quoi Le Mourji'a. Il n'y a pas quelque chose qui. qui... Et ce, même certains de leurs chouyours, ils disent Madri bah, Moi je ne sais pas, c'est quoi cette haddadia là qu'ils disent. Hmm? Quant à la deuxième raison, afin que l'affaire de ce groupe ne soit pas connue et ne soit pas manifeste. Cela fait donc partie de leurs caractéristiques. Également, parmi leurs caractéristiques, ils se mettent en avant contre au leadership des gens et leur prêche. Ils sentent qu'ils sont aptes à juger autrui malgré leur ignorance et leur absence de science. Fait également partie de leurs signes ou de leurs caractéristiques, ils décrivent Abu Hanifa comme étant Abu Jifa. C'est un surnom qu'ils donnent à Abu Hanifa. L'imam, ils disent quoi Abu Jifa. Jifa en arabe, c'est quoi Un cadavre, une charogne. Ils l'appellent Abu Jifa les grands savants demandent à Allah la miséricorde pour Abu Hanifa. Et ce qu'il a eu comme erreur, ils le clarifient et disent qu'Allah lui fasse miséricorde. Quant à cela, ils décrivent Abu Hanifa par leur parole Abu Jifa. Si tu entends un homme, un homme en ces temps-ci dire cette parole, sache que c'est un haddadi. Et il y a une différence entre le blâme envers Abu Hanifa fait par ceux parmi les savants qui nous ont précédés sous un angle spécifique. Et les fondements de cela, les haddadi. Parce que certains savants, ils ont fait des reproches. Mais sous un angle spécifique. Et il va bien expliquer ça après. Et, pas les fondements des Haddadi. Donc il y a une différence entre les deux. Parce que le Haddadi, qu'est-ce qu'il va essayer de te faire Regarde l'imam, qu'est-ce qu'il a dit sur Abu Hanifa aussi. Ah, attention, regardez ce qu'il va dire le Cher ici. Il dit car ses pieux prédécesseurs qui ont blâmé Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'ont blâmé de manière à préserver la société de ses erreurs, et l'ont blâmé afin de faire fuir les gens de cet homme, afin qu'il ne soit pas suivi dans ses erreurs, mais après qu'il soit mort, et que toutes ses affaires soient terminées, et que les savants aient clarifié ce qu'il avait comme erreur, dans laquelle il est tombé par effort d'interprétation, et ijtihad, de sa part, sans en avoir l'intention, et sans s'opposer à la vérité, regardez tous les, hein, les, quoi, les conditions qu'il a mis le ici. Ils ont demandé à Allah de lui faire miséricorde. Ils se sont tués sur ce qui avait précédé, et donc que quelqu'un ne vienne pas faire une analogie à ce sujet. Et c'est pour cela que fait partie des caractéristiques les plus fortes de l'Hadadiyah et c'est une chose qui indique ce qui a précédé, c'est qu'ils appliquent les narrations des plus prédécesseurs concernant les gens des innovations religieuses et de l'innovation sur les gens de la Sunna. Nous connaissons Sakhata Haddadi en Belgique à l'époque. Hein ils citaient des paroles de Salaf, et puis ils les sur nous. Et nous faisaient le hajr. Ils ne s'asseyait pas avec nous. Hein, ne mangeaient pas avec nous, Ils ne faisaient pas le salam, Ils ne répondaient pas au salam. Pourquoi Parce que c'est eux les salafis, nous on est les muqtadi, on est les murji'a. Et ils utilisent des paroles de salaf sur les gens de la sunna, ils utilisent sur qui Les salafis, les gens de la sunna. Regardez, dalal. Shirdi, cela fait partie de leurs caractéristiques les plus fortes. Et cette apparence est le sens de la parole de Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali, notre cher Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, qu'ils exagèrent dans les narrations et appliquent les narrations des plus prédécesseurs et leurs jugements concernant les gens des innovations religieuses sur les gens de la Sunna. Et cela fait partie de leurs caractéristiques les plus fortes. Et aussi parmi leurs caractéristiques, leur l'exaltation de l'affaire de l'udr bil l'excuse en raison de l'ignorance. et il juge mécréant celui qui excuse en raison de l'ignorance. Il juge égaré puis mécréant celui qui excuse en raison de l'ignorance. Et c'est pour cela qu'il juge mécréant. al haddadiens sont à la base des tekfiri, il faut savoir ça. Comme il dit Mohamed Al-Haddad, à la base c'est Aussi, parmi leurs signes, ils disent que Fath al-Bari doit être brûlé. Fath al-Bari c'est quoi L'explication de al de qui il al ils disent d'être brûlé. Et d'ailleurs, il y a eu un débat entre Mahmoud haddad et Hamad al-Ansari, le grand savant. Hein? Et Hamad al-Ansari, il lui a dit Combien tu connais le Coran, toi hein? Combien tu connais hein? Quel tu as Il dit Si tu as du fais un sharh de Bukhari, mieux que Fath al-Bari, et nous on brûlera Fath al-Bari. Hein? Regardez, pourquoi Parce que ils disent que Nawawi et Ibn Hajar sont des Muqtadi'a et que leurs livres doivent être brûlés. Comme le Minhaj, le Sharh de Sahih Muslim de Ibn al-Hajjaj, qui est le Sharh de l'imam Nawawi, rahimahullah, ils disent qu'il doit être brûlé. Ils disent la même chose sur Fath al-Bari. Hein? Alors que les gens de la Sunna, et Charles Albani, il a très bien expliqué ça dans certaines de ses cassettes, il a dit que Ibn al-Hajjaj, ils sont des gens de la Sunna. Et il expliquait ça quand ils ont essayé de lui mettre, euh, de, de, de, mettre la choubha, de dire que, ah ouais, mais vous dites que Naoui ibn Hajar, ils ont certaines erreurs. Qu'en était lors de cette Qutb de Hassan al-Banna, etc. Regardez comment ils comparent cette Qutb de Hassan al-Banna à qui <laughs> Ibn Hajar al des imams de la Sunna. Et Charles al il a fait toute une cassette là-dessus. Il y a tout un audio là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il dit cher Et aussi parmi leurs signes, ils accusent les salafis d'irja. On a expliqués expliqué plein de fois les irja hein? dans l'aura ou l'istilah. Dans les on avait déjà dit que c'est le fait de faire sortir les actions de la foi, Donc pour les mourjites, les actions ne font pas partie de la foi. Je vous donne une référence, Sharh al-Mu'ad de al page 88. Et aussi parmi les signes par lesquels ils sont connus, ils étaient précédemment, il y a à peu près 10 ans, cachés. Ils travaillaient cachés. Et maintenant, ils commencent à se manifester. Et Cheikh Rabi' a précédemment livré bataille qu'elle le récompensant en bien contre Al-Haddad et contre Bashmil. J'ai déjà cité ce nom. C'est qui Bashmil Abdelatif Bashmil. Voir la récitation de ses erreurs par Cheikh Rabi' ibn Halim Madkhali et j'ai mis un lien, vous pouvez télécharger euh, les rodotes de Cheikh Rabi' sur. Hein, veux que Cheikh Rabi' il, dort pas. C'est impressionnant cet homme-là, comment il défend la Sunnah. le nombre d'écrits et d'audios et d'articles et de réfutations et de livres qu'il a fait pour défendre la sunna et les gens de la sunna. Et aussi à cette époque contre certains haddadis parmi ceux qui s'affiliaient à eux. Et parmi les signes les plus distinctifs de la Haddadia, il regarde celui, regardez ça, essayez d'appliquer et vous allez voir de qui il veut parler. Regardez, regardez le, femme des ulama. Comme l'a dit Cheikh Ahmed Bezmoul dans le précédent, il a dit Comment d'être salafi Comment être musulman D'être kayisan allez Ali an يكون madame kayisan fatina. Tu dois être éveillé. Tu dois être perspicace. Tu ne dois pas être naïf. Regardez les ulama comment comprendre les choses. Et quand, au mois de février, on était dans la maison de Cheikh Ahmed Bezmoul, ils nous a donné, des exemples, comment Cheikh Ravi il comprend la da'wah, hein, et pourquoi des fois il, dit, à Cheikh Ahmed Bezmoul, il y a d'autres machirani ne parle pas pour le moment. Parce que Cheikh il voit loin, il est très perspicace. Il a dit, il regarde le Haddadi, celui qui critique les gens de la Sunna, parmi ceux qui peuvent faire partie des gens de la Sunna, mais qui est dur envers eux, dur envers les gens de la Sunna, et s'oppose aux gens de la Sunna, alors que les gens de la Sunna ont mis en garde contre lui ou l'ont réfuté. C'est-à-dire qu'ils ont montré ses erreurs. Ils vont donc chez celui-là et l'assistent et font son éloge et le secours. Hein Car il est en guerre contre les salafis. Est-ce clair, cher Eldi Ceci est donc un signe, une caractéristique. Vous savez peut-être qu'il y a eu des divergences entre certains salafis et maintenant, toutes les louanges reviennent à Allah. cher Rabi a parlé. Donc vous savez de qui il voulait parler. Qu'Allah le récompense bien. à ce sujet, et eux, le vont chez cet opposant et le secours et font son éloge. Imam Hadal Asr, l'imam de cette époque. Le savantissime, l'Allam. Pourquoi Car il critique les salafis. Ils vont se met autour de lui, l'aide, il font son éloge, il dit ces paroles-là, pourquoi Juste parce que c'est, comme il dit les cher, écoutez, il dit, car il critique les salafis. Ceci fait donc partie de leurs caractéristiques. Et puis le cher, donc, il a fini, euh, il avait parlé que pendant 8 minutes, mais il a d'autres audios, il a d'autres euh, paroles sur le Haddadiyah, qu'on pourrait traduire un, jour, Inch'Allah. Et il y a aussi Cheikh Khalid Abdelrahman qui avait parlé, il y a aussi Cheikh Mohamed Baramzan et d'autres Machaïr. Et cet après-midi, je t'occupe à traduire euh, quelque chose de Cheikh Rabi aussi sur le Haddadiya et ce qui concerne l'Adr bil Ça va paraître bien dans quelques jours, Inch'Allah, sur euh, Inch'Allah. Et Inch'Allah, petit à petit, parce que c'est un groupe auquel on fait face beaucoup ici et ailleurs, hein, on va, on va Inch'Allah, traduire et traduire et traduire afin, qu'on soit sur une science par rapport à ces gens-là et par rapport à leur macre et leurs complots, etc. Maintenant, il a dit, chez il a l'exemple de celui qu'il a mis en garde contre certaines personnes et qui lui dit non, je ne vois que le bien d'eux. Et puis il est parti avec eux et il a suivi leur déviance. Parmi qui le Haddadiya et le Moumayya. Ça, c'est aussi un terme que les Machir utilisent beaucoup. Le Moumayya, qui vient du, verbe, du mot At-Taniya. Un hmm? Moumayya. Nous, on peut traduire ça de manière simpliste, laxiste. Hein? Laxiste. D'accord C'est un peu difficile à traduire. Laxiste, on va dire. D'accord Et cher, Ravi, il a expliqué c'est quoi le bien. Et je vous recommande, ya Ikhwa, pour les sœurs qui nous écoutent, d'écouter un dars. Il a été imprimé, il a été publié en dessin là. Un magnifique dars. Et si vous voulez, on se retrouve ici à la maison de vous, on l'écoute ensemble. Hein, je peux vous frères qui sont ici. Hein. D'accord Donc. Euh, <laughs> Clair, hein Donc, euh, Cheikh Obeid al-Jabiri, il a fait un magnifique danse. Magnifique danse. C'est un audio connu chez les salafis. Hein Qui est quoi Jinayat al tamir à l'émanage salafi. Le crime du tamir envers le manage salafi. Et il rapporte des bons consoles, il explique bien c'est quoi le tamir etc. Et ça a été publié en là Et Cheikh Rabi, il explique c'est quoi le tamir Il dit C'est-à-dire qu'ils veulent, ils veulent diluer les fondements de l'islam. Hmm? D'ailleurs, ça, le, mot en arabe, il indique un peu ça. Hein? Le Le Et les alléger et y attacher peu d'importance, mais de plus les combattre. Ils, c'est-à-dire les gens du Temir, appellent la voix salafia et le fait que les salafis se tiennent debout les, gens de l'innovation religieuse et défendent la sunna, ils appellent cela comment dureté. Quand tu vois quelqu'un qui critique les salafis parce qu'il, hein, hein, vous, redoute, redoute, redoute, redoute, redoute, réputation, réfutation, jarah, jarah, jarah, jarah, jarah, hein, ça c'est que ça dit. Il dit, ils appellent cela quoi Ils disent, ah, vous êtes dur, vous, dur, redoute, redoute, redoute, jarah, jarah, jarah, jarah. Ils appellent cela shirabi, mais ça pas shirabi, hein. ils appellent cela dureté, dureté, ils appellent cela de l'exagération. Et Shir dit, ils ont menti, kadabou. Je vous donne la source, c'est une cassette qui est sous le titre هل الجرح والتعديل خاص برواة الحديث Regardez avec le titre. Hein? Est-ce que la critique et l'éloge sont spécifiques aux rapporteurs de hadith Et c'est dans la face A de la cassette. Donc, euh, il ne que les gens d'innovation ils, mettent, ils disent que quoi Que le jarh, le ta'dil, c'est que pour quoi Que pour les rapporteurs du hadith. D'accord Et il rapporte certaines paroles de savants, comme Charles Fawzan, quand il a dit que les, les ulama jarh ta'dil, ils sont quoi ils sont enterrés. Oh, les Hizbiyoun, ils ont sorti cette parole. Ah, voyez, les ulama jarh ta'dil sont enterrés. Il n'y a plus de ta'dil, taisez-vous, etc. Attends, attends, ne bouge pas. Hein des frères étudiants proches de Fawzan, ils ont reposé la question à Fawzan, ils disent Moi, j'ai pas voulu dire ça. <laughs> Hein? Et il y a ijma' des ulama. Et un jour, Inch'Allah, je vais vous rapporter l'ijma'. Il y a ijma' des ulama. <coughs> ijma' des ulama. Que tant qu'il y a un din, il y a le jarh tadil En ce qui concerne les gens d'innovation religieuse et des déviations, etc. Charles Aslan, il a bien prouvé ça aussi. Hein? au niveau des rois, c'est compilé, Il y a une autre partie de la loi qui concerne quoi les gens d'innovation Religieuse. al-ahwa. Donc vous voyez, ils essayent d'établir quoi Des règles pour des fausses règles, des faux fondements. Pourquoi En guise de protection des gens d'innovation religieuse. Et ça, c'est quelque chose que Rabbi a montré dans beaucoup d'écrits, notamment dans euh, sa réfutation بريد التصرف dans, dans, dans, son, dans, son, dans sa réputation d'Ibrahim al-Ruhayli des, Nasiha d'Ibrahim Ruhaili, qui s'appelle Bayan la fi Nasihat d'Ibrahim Ruhaili min al-Khalal Et ça, je vous montre le livre parce que je l'ai ici. Hein, vous pouvez peut-être le consulter après, Inch'Allah, mais il reste ici. Hein, hein, hein. et même quand j'étais en février à la maison de Cheikh Rabi, parce que je l'avais déjà, un frère de Médine, un frère euh, salafi francophone me l'a envoyé, parce que Cheikh Mohamed Ben Hadi l'a donné au Toulab. Et euh, Cheikh Rabi, même dans la maison de Cheikh Rabi, il n'y en avait plus. Mais il existe en PDF. Vous le trouvez sur Internet en PDF. pour les frères qui sont sur internet ou les sœurs, j'ai tweeté la photo sur Twitter s'ils euh, veulent avoir euh, le titre complet et la maison, d'édition. Donc on revient à ce qu'il a dit, on a fini maintenant sur ce que concerne dit, ou d'autres, alors que nous lui avons expliqué. Tu sais, la voie des plus prédécesseurs, c'est de délaisser les assises avec ceux-là. Et subhanallah, il y a des gens, ils n'arrivent pas à appliquer ce fondement-là. Ils ne comprennent pas que les gens de la sauna, ils ont des fondements, et que parmi les fondements, c'est qu'on déteste les gens de l'innovation religieuse on ne s'assoit pas avec eux, on ne les fréquente pas, on en garde sur eux, contre eux, etc. Hein? Et parce qu'ils n'appliquent pas ces fondements-là, qu'est-ce qui se passe Ils sont influencés, hein? et ils dévient avec eux. Donc, Chérie, nous l'avons expliqué, tu sais, regardez, Oslo, tu sais, Tara, la voie des plus prédécesseurs, c'est de délaisser les assises avec ceux-là. Est-ce clair Puis, Chérie, d'accord, Puis il a mis en évidence qui, l'imam Karawani rahimahullah, qu'Allah peut combler certains de ses serviteurs par un prodige, et ce, en montrant par ses serviteurs des choses qui sont extraordinaires. Vous vous souvenez la parole, qu'est-ce qu'il a dit sur euh, Karamat, qu'est-ce qu'il avait dit L'imam Karawani rahimahullah, فليغتر أحدكم بما يظهر من الأوهام والخيالات من أهل البدع والضلالات ويعتقد بأنها كرامات بل هي شرك وحبلات نصبها الشيطان ليقتنص بها معتقد البدع ومرتكب الشهوات وإنما تكون من الله الكرامة لمن ظهرت منه الاستقامة وإنما تكون الاستقامة باتباع الكتاب والسنة والعمل بما كان عليه سلف هذه الأمة فمن لم يسلك طريقهم ولم يتبع سبيلهم فهو ممن قال الله فيهم ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير, ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إلى آخر كلامه يعني كلام القرواني رحمه الله تعالى Donc, pour resituer le contexte, et Cheikh il continue en disant Les savants ont dit le prodige, ce qu'on appelle karama, est un signe de véracité des prophètes mais on ne demande pas et on ne cherche pas le prodige. Ce n'est qu'une chose qu'Allah fait arriver par sa miséricorde et sa bonté et sa générosité, et ce prodige n'est pas un fondement pour et c'est pour cela que les compagnons, qu'Allah les tous, qui sont les meilleurs de cette communauté, après son prophète Mohammed n'ont pas cherché le karamat, n'ont pas cherché les prodiges, ni s'en sont vantés. Et lorsqu'un prodige arrivait à l'un des plus prédécesseurs, il pleurait et avait peur pour lui-même. Que ce soit ce qu'on appelle en français une conduite graduelle vers la perte. En arabe, c'est drage. Pour expliquer ça de manière plus simple, c'est-à-dire que leur piété, regardez le taqwa de ces gens-là. Leur piété les menait à penser que c'était un prodige en apparence, mais une conduite graduelle vers la perte par le biais des bienfaits. Ils avaient peur pour eux-mêmes. Que cette karama-là, d'Allah subhanahu en apparence, c'est quoi Un bien, c'est un prodige. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'Allah leur a donné. D'accord Mais ils avaient peur que ce soit quoi Hein un bienfait qui sont en fait une conduite graduelle, ce qu'on appelle en arabe istidraj, vers la perte. Regardez, ils n'avaient pas ce qu'on appelle, hein, cette esquette neuf, cette, euh, hein, ils avaient peur pour eux-mêmes. Et voici, ils avaient un prodige, ils avaient peur pour eux-mêmes que ce soit estidrage. Et c'est pas qu'ils s'en vantaient, hein, et ils cherchaient le prodige, etc., comme font certains, c'est pour ça qu'ils en parlent hein. Et certains maintenant qui s'affilient à la salafia. Hein. un hmm? Il y a certains sites qui défendent certaines personnes. Comment ça va rendre Ils ont fait des rêves, hein, etc., etc. Le karamat, on a vu ceci, on a vu cela, etc. Donc je répète cette phrase. Donc, ces salafs, les compagnons, qu'Allah tous, qui sont les meilleurs de cette communauté après le prophète, après son prophète Mohammed n'ont pas cherché les prodiges, le karamat, ni s'en sont vantés. Et lorsqu'un prodige, une karama, arrivait à l'un des plus prédécesseurs, il pleurait et avait peur pour lui-même que ce soit une conduite graduelle vers la perte, à l'opposé de ceux qui ont montré aux gens qu'un prodige leur est arrivé et qu'ils ont fait telle et telle chose. Donc on ne doit pas être dû par les, par prodiges des gens. Hmm? comme on a dit tout à l'heure, on va le répéter peut-être après dans la parole de l'imam euh, hein, c'est comme Sophia, hein, il commence à voler en l'air, il commence à, aller dans les airs, etc. Il commence à faire des choses extraordinaires, et les gens, quoi, sont meftounines par ça. Qu'est-ce qu'il a dit, le Il a dit peut-être que c'est un djinn qui travaille pour lui, qui le fait, hein, qui le fait voler dans les airs, etc. Donc il dit alors qu'il piège les gens en leur faisant croire qu'il est sur la vérité alors qu'il est sur le faux. Donc en tant que salafi, on ne doit pas être dupe par ces gens-là. D'accord Et tout ce qui est le karamat, et tout ce qui est les rêves, etc., c'est un, peuple dangereux. D'ailleurs, dans le peuple hier qu'on a parlé, on a parlé de qui De Juhaïmani, vous vous rappelez Les Juhaymanioun, c'est quoi qui les a perdus À la base, c'est un rêve. C'est un rêve. Puis Cheikh dit puis qu'il on va peut-être lire en arabe aussi pour les frères arabophones. Il dit, Cheikh, حتى بينا له سنجا اليوم فرنسي ترى منهج السلف أن نترك مجالس هؤلاء واضح طيب ثم بين رحمه الله تعالى أن الله عز وجل قد يمتن على بعض عباده بالكرامة بأن يظهر بأن يظهر على يديه أمرا على خلاف العادة قال العلماء الكرامات دليل على صدق الأنبياء وليست الكرامات تتطلب ويسعى إليها وإنما أمر يجريه الله عز وجل برحمته ومنه وفضله ها Les frères, restez concentrés. Hein sais qu'ils sont en train de vous servir ici, là, mais... Hein وليست هي أصل عندهم لذلك الصحابة رضوان الله عليهم Vous êtes là, vous êtes toujours là Voilà. Comme on dit au Maroc, qu'est-ce qu'on dit à ça hein Hadith ou Marzal <laughs> Hein, le marzel, c'est quoi Vous savez, c'est quoi le marzel hein C'est le, le, métier à tisser. Là, hein, pour, euh, euh, pour faire. Euh, ils tissent avec la laine, ils tissent des tapis, etc. Hein et, et, les femmes, quand elles font ça, elles disent hadith pour marzel. Ils parlent et travaillent. Donc, euh, mangez et, et écoutez, Inch'Allah, et continuez à rester concentrés. Donc on a dit quoi وليست هي أصل عندهم ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم ما سعوا إلى الكرامات ولا تفاخروا بها وكان السلف إذا الواحد منهم حصلت منه الكرامة بكى وخاف على نفسه أن يكون استدراجا بخلاف من يحب أن يظهر للناس أن حصلت له كرامة وأنه فعل كذا وكذا حتى يتصيد الناس أنه على حق ويكون حتى آه، على ويكون على باطل ثم بين رحمه الله تعالى متى تكون الكرامة تكون لأهل الاستقامة ومن هم أهل الاستقامة قال لك الذين يتبعون الكتاب والسنة فقط قال لا والعمل بما كان عليه سلف الأمة هذا هو صمام الأمان كما ذكر لكم كما, كما ذكرت لكم لا ينفع أن تعمل بالكتاب والسنة بفهمك أو بفهم شيخك لا بد أن تعمل وتفهم وتتلقى الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة طيب قد يقول قائل أنا أريد أن أفهم الكتاب والسنة على غير طريقة الصحابة ما الحكم؟ قال لك الشيخ فمن لم يسلك طريقهم ولم يتبع سبيلهم فهو ممن قال الله فيهم ومن يشقيق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يعني أن السلوك سبيل السلف الصالح أمر واجب وتركه أمر محرم فمن تركه فهو ضال بل مبتدع كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولذلك كل من انحرف عن الحق ووقع في البدع والضلالات كان سبب ذلك اعتماده على عقله وعلى أشياخه وعدم الرجوع إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين فإذا هذا أمر مهم قال والاستقامة إنما تكون باتباع الكتاب والسنة والعمل بما كان عليه سلف هذه الأمة Donc Cher, il dit, puis qu'il, c'est-à-dire qu'il est même le il est mort en 750 de l'Égypte, je le rappelle, il y a presque 700, ans. Quand il fasse miséricorde, il a mis en évidence quand se produit ce prodige, il arrive aux gens qui sont sur la droiture. Hein, tous les frères qui n'étaient pas là au cours précédent, il ne faut pas confondre avec euh, Ibn Abi le al Hein. Mm-hmm. Ibn Abi al il est mort en 386. Ici, c'est Abu Faris, Abdelaziz, Mohamed al-Qirawani qui est mort en 750 de l'Égypte. Il dit, ce prodige arrive aux gens qui sont sur la droiture, Et qui sont les gens sur la droiture Il t'a dit ceux qui suivent le Coran et la Sunna. Puis cher, il dit uniquement Il dit non. Et mettre en application c'est sur quoi étaient les plus prédécesseurs. C'est cela la sécurité, comme je vous l'ai dit. Il n'est pas utile que tu mettes en application le Coran et la Sunna avec ta compréhension à toi ou la compréhension de ton Chir. Certains de nos frères, ils sont salafis, masha'Allah, etc. Il suffit que leur chair pour la personne de qui ils prennent et qu'ils respectent dans la religion, hein, change de maqif et change de pas avec lui. Ça, c'est pas le menace salafi, ça. C'est pas le manège salafi, ça. J'ai dit, il faut que tu mettes en application et que tu comprennes et que tu prennes le Coran et la selon ce sur quoi étaient les plus prédécesseurs de cette communauté, d'accord Quelqu'un pourrait dire maintenant, moi je veux comprendre le Coran et la selon autre que la voix des compagnons. Cheikh dit quel est le jugement, de cela Le Cheikh t'a dit celui qui ne prend pas leur route, les mêmes Kirawani, et ne suit pas leur voie, il est alors parmi ceux au sujet desquels Allah a dit ce la traduction du sens est. Et quiconque fait scission avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination Surat Nisa, verset 115. Et c'est le même verset que les ailleurs notamment chez Albani, qu'on a traduit dans la voie salafia, ils utilisent pour montrer l'obligation d'être sur la salafia et de suivre le salaf salah, de suivre sahaba. C'est-à-dire que prendre la voie des plus prédécesseurs est une chose obligatoire. Et la délaisser est une chose illicite. Et que celui qui la délaisse est un égaré, mais de plus un innovateur. Comme l'a dit sur l'Islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et c'est pour cela que toute personne qui a dévié de la vérité et est tombée dans les innovations religieuses et les égarements, l'a été car elle s'est fiée à sa raison et à ses chouyours. Elle n'est pas retournée à la compréhension des plus prédécesseurs qu'elle a agré tous. Hmm? C'est pour ça, des fois quand on parle avec certains, ils disent Ouais, moi, moi je fais ça, moi, ils commence à sortir des règles. Harry, hein C'est qui ton salaf là-dedans tu vois que la personne est bloquée parce qu'elle se rend compte qu'en fait, il a parlé sans salaf. En fait, il s'est mis une règle de lui-même, de sa propre raison, hein ah, moi, bah, dans les fitelles, moi, je me comporte comme ça. Ah, moi, quand il y a un jarh, eh ben, moi, je suis comme ça. Ah oui, c'est qui ton salaf là-dedans Encore une fois, vous voyez cette notion de ne pas prendre le ménage avec la raison, ni avec le sentiment, etc. Donc, Cheikh, il dit, c'est donc une chose importante. Il dit, on ne peut être sur la droiture qu'en suivant le Coran et la Sunna et en mettant en application ce sur quoi étaient les plus prédécesseurs de cette communauté. Puis il dit qu'à fasse miséricorde, l'imam Qirawani, rahimahullah, celui donc qui tente d'altérer le livre d'Allah, ou délaisse la mise en application, sa mise en application, ou la laisse, aura inventé un mensonge contre Allah. Cheikh il explique cette parole, Cheikh Ahmed Bazmoul, il dit Celui qui aura, je lis en arabe pour les frères arabophones aussi, ثم قال رحمه الله تعالى فمن حرف كتاب الله أو ترك العمل به أو عطله فقد افترى على الله كذبا من ترك آه، من ترك كتاب الله ولم يعمل به وكذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها وكذا من ترك منهج السلف الصالح ولم يعمل به كلهم قد وقعوا في الإثم وكلهم وقعوا في الانحراف قال الله عز وجل ومن يعظم, ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه لا شك أن اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة أمر واجب وله حرمته وهي شعيرة ظاهرة لأهل الحق فمن كان معظما لله فليعظم هذه الأصول لأن الله أمرنا بها لأن الله أمرنا بها أما لم يرفع رأسا بالسنة أو بالقرآن أو بمنهج السلف الصالح فقد ضل ثم قال وهذه دقيقة وأمر مهم ماذا يقول قال وما رأيتموه يجانب العلماء إلى آخر كلام لمن قراوني رحمه الله celui qui aura délaissé le livre d'Allah et ne l'aura pas mis en application, et de même celui qui aura délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa et ne l'aura pas mis en application, et de même celui qui aura délaissé la voie des plus prédécesseurs et ne l'aura pas mis en application, tous seront alors tombés dans le péché et tous seront alors tombés dans la déviance. Allah dit ce dont la traduction du sens est Et quiconque prend en autre considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. soit le Hajj, verset 30. Il n'y a aucun doute que le suivi du Coran, de la Sunna et de ce sur quoi étaient les plus prédécesseurs de la communauté est une chose obligatoire. Et cela a sa limite sacrée, sa hurma. Et c'est un signe apparent des gens de la vérité. Celui qui prend en haute considération Allah, qu'il prenne en haute considération ses fondements. Car c'est Allah qui nous a ordonné ses fondements. Car Allah nous a ordonné ses fondements. Tandis que celui qui ne prend pas en considération la sunna, ou le Coran, ou la voie des plus prédécesseurs, se sera égaré. Puis il dit, et c'est là une chose précise et importante, et ceux que vous voyez se tenir à l'écart des savants, et ça, il va rapporter quelque chose de très important ici. La parole de l'imam Qarawi, elle est très belle ici. Il dit وَمَا رَأَيْتُمُوهُ يُجَانِبُ الْعُلَمَاء فَجَانِبُوهُ Qu'est-ce qu'il dit l'imam Qarawi Il dit وَمَا رَأَيْتُمُوهُ يُجَانِبُ الْعُلَمَاء فَجَانِبُوهُ فَإِنَّهُ لَا يُجَانِبُهُمْ إِلَّا ضَالٌ مُبْتَدِعٌ شيخ الدين شيخ بازوين ما معنى يجانب العلماء يعني لا يحضر مجالسهم ولا يرجع إليهم ولا يستفيد منهم ولا يعتبرهم بل قد يطعن فيهم قال ومن رأيتموه يجانب العلماء فجانبوه فإنه لا يجانبهم إلا ضال مبتدع كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا رأيت قوما يجتمعون ها وإلا أعطاكم سيتي الحدادية شيخ أحمد البزوي اللي سيد الفتوى المالكية قلت وإذا رأيت قوما يجتمعون في خفاء فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة ولذلك لا تجد أصحاب بدعة إلا كما مر معك أولا حين قال لك فإنه أول أصل يؤصلونه سيكون quoi أصل le كي qui s'établit سون توا بغض العلماء والتنفير عنهم نوبلي با ça les frères الطعن في العلماء والتنفير منهم ثم بناء على هذا الأصل هم أنفسهم أنفسهم يجانبون العلماء لذلك تجدونهم من تجدوه لا يطلب العلم عند العلماء ولا يحضر دروسهم ولا يحضر عن آه، عند إخوانه السلفيين على قلتهم ولم ينضم إليهم فاعلموا أنه من هذا الصنف طبعا نحن نتكلم عن شخص يمكنه الحضور عند هؤلاء أما الشخص في بلاد بعيدة ومكان بعيد فهذا بحسبه في طلب العلم عند العلماء وسؤالهم قد قدر استطاعته أما وهم في نفس المدينة وهم يعرفونه وهم وهو يعرفهم ولكن لا يحضر لهم بل قد يطعن فيهم ويكتب المقالات عليهم يعني الآن الشيخ يقول لك إذا رأيته فقد يجانب العلماء فاعلم أنه مبتدع ضال فكيف إذا مع مجانبته للعلماء وإخوانه طلاب العلم وإخوانه السلفيين يكتب المقالات طعنا فيهم وكيف كان يذهب إلى إخوانه السلفيين في مناطق أخرى يصف إخوانه السلفيين في تلك المنطقة التي هو فيها بأوصاف السوء هذا الشيخ on dirait qu'il parle de nous صراحة لا شك أن هذا دليل واضح على ضلاله وعلى انحرافه وأنه لا يريد الحق وأنه لا يريد الحق الحق أبلج والباطل لجلج شيخ الدي Puis il dit, et c'est une chose précise et importante, et ceux que vous voyez se tenir à l'écart des savants. Maintenant, quel est le sens de se tenir à l'écart des savants C'est-à-dire ne pas assister à leurs assises, et ne pas revenir à eux, et ne pas bénéficier d'eux, et ne pas les considérer, mais de plus être, peut-être les critiquer et faire attention. Et certains se revendiquent d'être proches du ulama, s'asseoir chez le ulama, hein, en Arabie Saoudite et ailleurs, alors que nous on sait très bien, ils ne sont pas chez le ulama. Ils tapissent leur da'wa là-dessus, hein, alors qu'ils ne sont pas proches du ulama, pas du tout. Fais attention, c'est pas toute personne qui revendique être chez le ulama qu'il est vraiment chez le ulama. Et même, c'est pas toute personne qui s'assoit chez un shir qui est agréé par ce shir. ليس كل من يحضر عند عالم فهو مرضي عنه عند ذلك العالم كما قال الشيخ عبد البخاري حفظه الله Donc Cheikh il dit, c'est-à-dire ne pas assister à leurs assises, et ne pas revenir à eux, et ne pas bénéficier d'eux, et ne pas les considérer, mais de plus peut-être les critiquer. Il dit, et ceux que vous voyez se tenir à l'écart des savants, alors tenez-vous à l'écart d'eux, car ne se tient à l'écart d'eux qu'un égaré innovateur. comme l'a dit Omar ibn quand qu'elle lui fasse miséricorde. Si tu vois des gens se regrouper en secret à l'écart du public au sujet de leur religion, sache alors qu'ils sont en train d'instituer un égarement. Et c'est pour cela que tu trouveras que les gens des innovations religieuses, comme tu l'as vu précédemment, lorsqu'il t'a dit, le premier fait fondement qu'ils établissent est certes le fait de critiquer les savants et de faire fuir les gens d'eux. Puis en se basant sur ce fondement, eux-mêmes s'écartent des savants. C'est pour cela que celui que vous trouvez ne pas étudier chez les savants, et ne pas être présent à leur cours, et chez qui ses, frères salafis n'assistent pas, malgré leur petit nombre, et ne se joint pas à eux, sachez alors qu'il fait partie de cette catégorie. Hmm? Bien sûr, dit, nous parlons de quelqu'un qui a la possibilité d'être présent chez ceux-là. Quant à celui qui vit dans un pays lointain, et un endroit lointain. Il lui suffit de chercher la science chez les savants et de leur poser des questions en fonction de sa capacité mais qu'ils soient dans la même ville et qu'ils les connaissent et que le connaissent, mais ils n'assistent pas à leurs cours, mais de plus il se peut même qu'ils les critiquent et écrivent des articles contre eux. Donc le cher ici te dit, si tu le vois seulement s'écarter des savants, sache alors qu'il est un innovateur égaré. Hmm? les gens disent, oui, ah, un tel étudiant à Médine, masha'Allah, un tel étudiant à la Mecque, masha'Allah. il est, il est à la il est à la Mecque, sahih, mais nous, on sait, il n'étudie pas chez les ulama. Il va peut-être même chez des gens d'innovation, toi tu le sais pas. Et puis il revient, c'est quoi Ça devient fitna pour les gens. Ah, les frères, il est diplômé de l'université de Médine. Le frère, Allah, il a fait 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans à Médine. Non, Médine c'est grand. Où est-ce qu'il était à Médine Chez qui il était Chez qui il étudie Avec qui il était Est-ce qu'il était chez Cheikh Est-ce qu'il était chez Hadi Est-ce qu'il était chez Abdel Bukhari est-ce qu'il était chez Moussel Abbad Est-ce qu'il était chez Souhaimi Est-ce qu'il était un hein? si mes chers Salafines qu'on connaît, Cheikh Ali Nasser Faqih et les autres. Hmm? Attention. Et même certains d'entre eux, on sait. Hein certains d'entre eux qui sont à la base originaires des îles Birmingham, on sait très bien qu'est-ce qu'ils disent, c'est que il a l'irja. Et on sait très bien qu'ils ne sont pas chez les ulama. Hmm? Parce que, comme d'habitude, hein, il y a un email qui n'était pas censé arriver chez nous qui est arrivé chez nous. Hein Donc Cheikh il dit Et comment, qu'en est-il alors si en plus de s'écarter des savants et de ses frères étudiants en sciences islamiques et de ses frères salafis, il écrit des articles les critiquant Et comment va-t-il chez ses frères salafis dans d'autres régions Il décrit ses frères salafis à cet endroit dans lequel il se trouvent par de mauvaises caractéristiques. Nous ici à Bergamo, on n'a même pas besoin d'aller dans une autre région. Des fois, c'est à deux rues de chez nous, hein des frères qui étaient salafis, masha'Allah, ils étaient avec nos centres salafis, alhamdulillah, attention, ahl-bida, ahl-bida, etc. Hein, maintenant, une ou deux rues plus loin, un jet de pierre, ils sont où chez les tekfiriens, chez les hizbiyin, et mettent en garde sur les salafis. Il y a un dabit chez les ulama pour savoir si tu es tombé dans la fitna ou pas. أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. Que tu approuves ce que tu reprouvais avant et que tu reprouves ce que tu approuvais avant. Tu veux savoir te tomber dans la fitna C'est ça. Qu'Allah nous préserve de tomber dans l'égarement et qu'Allah nous, nous, nous, garde ferme sur sa voie. C'est un message de ma part. Salafi, il doit toujours avoir cette peur. Hein? Toujours savoir ce sentiment qu'il n'est pas à l'abri de l'égarement. Toujours. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait quoi Ya muqallib al-qulub, rabbit qalbi subhanallah al Qu'est-ce que l'on va dire alors On est thabat. des frères, on l'a connu, masha'Allah. Ils m'ont le Coran, ils m'ont le Hadith, ils disaient le Moutoun, ils disaient Cheikh Rabi il a dit, Cheikh il a dit, ils les gens d'innovation, hein combattait les gens d'innovation, ils étaient à nos côtés, épaule contre épaule, contre les gens d'innovation religieuse. Et maintenant, ils sont de l'autre côté, épaule contre épaule, avec les gens d'innovation religieuse, et combattent leurs frères salafis. Les mêmes qui jetaient leurs flèches, qui tiraient leurs flèches sur les Hizbiyoun, ils savent que les Hizbiyoun sont en train de tirer leurs flèches sur les salafis. On a dit il n'y a aucun doute que c'est une preuve claire de son égarement et de sa déviation et qu'il ne veut pas la vérité. Qu'il ne veut pas la vérité. La vérité est claire, éclatante et le faux est trouble. Le mot en arabe qu'il a utilisé le chéri ici, il a dit al ablaj wal batilu Le mot ablaj, quand vous retenez dans le arabe, c'est al-ablaj, ay al moudi al-mustaqim. al ou al-mustaqim. Hein? C'est ce qui est éclairant et droit. Et lej, lej. Ce qui, quand vous retournez aussi dans, je vous donne la référence après, Inch'Allah, dans l'islam arabe, c'est ce qui est quoi Al-mukhtalat, al mustaqim. C'est ce qui est trouble et mélangé. Hmm? Et qui n'est quoi Qui n'est pas Qui n'est pas droit. Je vous donne la référence. L'Isal Arab, volume 12, page 240. C'est qui l'Isal Arab qui l'a écrit Et les gens de la vérité, prêtez attention. C'est une affaire importante. Il se peut que quelqu'un dise d'accord, il n'est pas obligatoire que j'assiste. Il n'est pas obligatoire que si ou cela. On entend ce genre de paroles. Nous disons oui, ce qui est obligatoire, c'est que tu assistes de quoi enseigner ta propre personne élever l'état d'ignorance de ta propre personne. Et que tu saches adorer Allah le très Et donc si tu assistes en fonction de cela chez les savants, ils te connaîtront. Puis après cela, tu mets en application cette science et tu ne te mets pas en avant pour la prédication. Si tu veux te mettre en avant pour la prédication, tu te dois obligatoirement d'apprendre de quoi être apte à prêcher et à enseigner aux gens. D'accord si tu lis un livre et écris un article et tu assistes ici et là, puis tu deviens le chir qui se met en avant et enseigne, cela est faux. Et moi j'ai dit à Cheikh Ahmed Bazmoul, quand j'étais chez lui dans sa maison, j'ai certains, certains de nos frères, Allah, quand les guide, et j'utilise ce genre de paroles de vous pour nous attaquer à nous. <laughs> Cheikh, il a dit, moi je parle pas de vous. Il a dit, on parle pas des frères qui, traduisent les paroles de ulama, qui hein, transmettent les paroles de ulama, etc. Parce qu'il y a des gens qui essaient de jouer avec les paroles des savants Hein Ceux-là, on les appelle, moi, euh, les démoralisateurs. Ils veulent que tu fasses rien, tu bouges pas dans da'wah. Hmm? Si toi tu veux rester immobile, paralysé, c'est ton problème. Mais aussi, il faut connaître sa place. C'est vrai. Un frère n'a pas commencé à enseigner de lui-même. Les livres de ulama, hein, les, les, les, le Coran et le de comme le font les machères. Sauf si les machères ont dit qu'il était apte à le faire. Et on va pas commencer à répondre aux questions à faire des fatwas, etc. Ce que si les ulama lui ont autorisé à le faire parce qu'ils ont estimé qu'il était apte à le faire. ça, c'est pas donné à n'importe qui, évidemment. Et chacun a sa place. Cheikh, il Et il ne faut pas être dupé, chéri. Regardez ce qu'il va dire le cheikh ici. ما هو لازم أن أحضر ما هو لازم أنه كذا نقول نعم الواجب عليك أن تحضر بمقدار ما تعلم به نفسك وترفع الجهل عن نفسك وتعرف كيف تعبد الله عز وجل فإذا حضرت هذا عند العلماء عرفوك ثم بعد ذلك تعمل ولا تتصدر للدعوة إن أردت أن تتصدر للدعوة فلا بد أن تتعلم بمقدار ما تتأهل للدعوة ولتعليم الناس أما أن تقرأ كتاب وتكتب مقال وتحضر هنا وهناك ثم صرت الشيخ المتصدر المتعلم هذا باطل من القول ولا يغتر بمن تصدر عنده بعض الكلمات وبعد إحسان الدروس فإن هذا ضلال الحضور عند أمثال هؤلاء ضلال لماذا؟ لأنه أولا ليس بسبيل السلف السلف كانوا يتعلمون ويحضرون بالسنين عند العالم السلف كانوا يدرسون حتى نطلب العلماء منهم أن يدرسوا أو أن تدرسوا أفيدوا إخوانكم السلف كانوا يدرسون ويسيرون على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم السلف كانوا إذا وجدوا شخصا أمثل هؤلاء يحذرون منه لأنه في حقيقة أمره جاهل متعالم لأن العلم ليس فقط أن تحسن أن تتكلم إنما العلم أن تفقه وأن تفهم دين الله عز وجل وأن تكون على منهج السنة النبوية ووفق منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولذلك تجد أمثال هؤلاء الذين يعني تصدروا قبل أن يتعلموا وقبل أن يتأهلوا تجد عندهم مخالفات شدة وغلو وطعن في إخوانهم السلفيين وتصيد لعبارات ليست تفهم كما فهموا ونصرة لأهل الباطل على أهل الحق ولذلك أغلبهم أو السمة الظاهرة فيهم أنهم في نهاية أمرهم بل وفي طريقهم إلى الحدادية وفي طريقهم إلى الحدادية وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأمر فقال ما رأيتموه يجانب العلماء فجانبوه شيخ il شيخ chaud Si tu veux te mettre en avant pour la prédication, tu te dois obligatoirement d'apprendre de quoi être apte à prêcher et à enseigner aux gens. Si tu lis un livre et écris un article et tu assistes ici et là, puis tu deviens le chir qui se met en avant et enseigne, cela est faux. Il ne faut pas être dupé par celui qui se met en avant, car il a certaines allocutions, et car il a quelque chose en termes de bon cours, car ceci est un égarement. Pourquoi Car premièrement, ce n'est pas la voie des plus prédécesseurs. Les plus prédécesseurs apprenaient à assister pendant des années chez le savant. Et moi, je sais pourquoi le Cheikh dit ça. Il faisait référence à quelqu'un qui est au Koweït. Je dirais pas le nom parce que je ne sais pas si le Cheikh. a fait une réfutation dernièrement par rapport à cette personne-là, mais je ne sais pas si le Cheikh veut que le nom soit dit. Les plus prédécesseurs n'enseignaient que quand le savant leur demandait d'enseigner et de faire bénéficier leurs frères les plus prédécesseurs enseignaient et allaient sur ce quoi étaient les compagnons de les agrée Lorsqu'ils voyaient un individu comme cela, ils mettaient en garde contre lui car en réalité c'est un ignorant qui fait le savant car la science n'est pas uniquement que tu saches bien parler. La science est que tu saches et que tu comprennes la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu sois sur la voie de la prophétique en conformité avec la voie des pieux prédécesseurs qu'Allah les agrée C'est pour cela que tu vois ce genre de personnes qui sont mises en avant avant d'avoir appris et avant d'être aptes, tu vois qu'ils ont des transgressions, de la dureté, de l'extrémisme. Et ils critiquent leurs frères salafis. Et chassent les paroles qui ne sont pas à être comprises comme les, eux les ont comprises. Et défendent les gens du faux contre les gens de la vérité. C'est pour cela qu'à la majorité d'entre eux, que les signes apparents chez eux et qu'à la fin de leur, affaire, mais de plus, ils sont en chemin vers la Ils sont en chemin vers al Et le cher qu'Allah lui fasse miséricorde a clarifié cela en disant Et celui que vous voyez se tenir à l'écart des savants, tenez-vous à l'écart de lui. Regardez, prêtez attention, le cheikh dit. شوف لاحظ فجانبوه ما قال فاحذروه احضر وتنبه جانبه إذا ما فيه خير أن يحضر عند العلماء ما فيه خير أن تحضر عنده هو ما حضر عند العالم وعند إخوانه طلاب العلم الكبار إلا احتقارا لهم فهو الحقير في الحقيقة ومن يعظم في الحقيقة حقير مثله ولم يريد بنفسه خيرا من يعظمه ويذهب إليه أو يدافع عنه هو حقير مثله ولم يرد لنفسه الخير ولأن هذا الحقير لم يحترم منهج السلف الصالح رضوان الله عليه في احترام العلماء والحضور إليهم والجلوس إليهم بل كان من منهج السلف من التابعين وأتباع التابعين وهكذا أن العالم الكبير إذا كان في بلده وحضر في بلده من هو أكبر منه علما ترك درسه وحضره عند ذلك العالم هكذا كانوا يفعلون وكان بعض الطلاب العلم الأقوياء كانوا حتى يسموا علماء كانوا إذا حضر في بلدهم عالم أكبر منهم لم يدرسوا وإذا ذهبوا إلى بلد فيه العلماء لم يدرسوا لوجود أولئك العلماء ما كانت القضية منافسة تعال أحضر عندي احضر عندي وأنا طلابي وأنا أتباعي كانت القضية الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى الله تحصل بالعلماء وأتباعهم الذين صاروا على دربهم ما في القضية أن يقول لي طلاب وأتباع وأشتهر وأعرف ولمقالات وتتبع فلان وفلان لا ما هي هكذا القضية الدين ما هو على عقلي وعقلك والدين ما هو على قبيلة وحسب ونسب وشرف من حيث هو تنتمي إليها قبيلة وحسبة وأمرا دنيويا الدين معظم من أمر الله عز وجل الدين دين الله عز وجل يجب الاتباع فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضوان الله عليهم وما صار عليهم أئمة الدين رضوان الله عليهم أجمعين الشيخ طيب حفظه الله تعالى كيف يقول الدين؟ الدين Et a dit tenez-vous à l'écart de lui. Il n'a pas dit soyez sur vos gardes quant à lui, assiste et ça sur tes gardes. Il a dit tiens-toi à l'écart de lui. S'il n'y a pas, a pas de bien en lui pour assister chez un savant, alors il n'y a pas de bien pour toi que tu assistes, que tu assistes chez lui. Lui n'a pas assisté chez le savant, ni chez ses frères grands étudiants en sciences islamiques, qu'en raison de son mépris envers eux. Mais c'est lui le méprisable en réalité. Et celui qui le respecte est méprisable comme lui. Il n'a pas voulu le bien pour lui-même. Hmm? Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit même ici. Certains de nos frères, ils n'assistent pas par exemple à Bouhadija ou à Hakim ou à d'autres, etc. La seule raison qu'ils méprisent ces frères-là. C'est ça, c'est tout. Hmm? Ils essaient de trouver alors des erreurs. Oui, mais ah, il fait des fautes dans la langue arabe. Il ne dit pas le Coran comme il faut. Hein? Il n'a pas étudié chez le etc., etc. Alors que tous ces frères-là, sont ont des ulama. Hein Abu Hakim, il s'est même assis, il a même été l'élève de Cheikh Ahmed Ansari, Cheikh Mohamed Amal Jami. Il s'est assis avec Cheikh Al-Albani, il s'est assis avec Cheikh al il s'est assis avec Cheikh euh, hein? Il a été dit chez des grands machers, chez Cheikh Mohamed Amel Jami et d'autres. Cheikh Obed, il l'appelle, hein, comment Mon élève. Il était le Cheikh Abu Hakim. Abu Khadija, il a été ce de Cheikh Rabia. Cheikh al considère comme son élève. Hein? Mais pourquoi toujours cette euh, hein, cette méprise comme ça hein? Et on essaie de les, hein, de, comment on dit ça, de les rabaisser. Pourquoi Pour que les gens ne prennent pas d'eux. Et souvent ces gens-là, vous trouvez que eux-mêmes se croient meilleurs qu'eux. C'est pour ça qu'ils disent, ah, hein, on entendu ça vient de, via moi, sur moi ou d'autres. Akhi, subhanallah, il y a des gens ici, nous, on pourrait donner mieux, mieux qu'eux, etc., etc. Et je sais que vous avez déjà entendu ce genre de paroles là. Subhanallah. Comment tu méprises tes frères là, tu, tu es bien, tu m'aimes mieux que nous. Tfaddal, mashkouran. Va chez les frères de la mosquée. S'ils voient que tu capable, alhamdoulilah, ils sont les premiers à te donner le micro. Hein Voilà, que tu essaies de rabaisser les gens pour te monter à toi, là. Et que tu essaies de mépriser les gens, de les rabaisser pour pas que les gens prennent le haq d'eux, c'est encore pire. Ça. il dit, il n'a pas voulu le bien pour lui-même. Celui qui le respecte et va chez lui ou le défend est méprisable comme lui. Il ne veut pas le bien pour sa propre personne. Et, ce, car ce méprisable n'a pas respecté la voie du plus prédécesseur qu'elle les agrée en ce qui concerne le respect des savants, et le fait d'assister chez eux, et de s'asseoir devant eux. Mais de plus, il faisait partie de la voie des plus prédécesseurs, parmi les tabi'un et les successeurs des tabi'in, etc., que lorsque le grand savant se trouve dans son propre pays, et est présent dans son propre pays, et qu'arrive quelqu'un de plus savant que lui, qu'il délaisse son propre cours et que lui-même assiste chez ce savant qui est plus savant que lui. Et c'est quelque chose qu'on voit ici à la mosquée chez nous. Quand un cher qui vient chez nous, tous les frères arrêtent leur cours. Même si ça dure des mois, tous les frères, ils arrêtent leur cours. Toutes langues confondues. <coughs> Hein Mais comment, subhanallah, les frères, vous cours corps que le chéri, est là Hein Même des fois, on voit que nos frères anglophones, quand un frère comme Hassan Somali, ou les frères comme Abou Ayad, ou Abdel Ilah, Hafidahumullah, Jami'an, hein Nos frères salafis, qu'on connaît pourtant salafis, de tout Tullah de mais qui défendent la salafie, elles sont euh, recommandées par les ulama. Faut savoir qu'Abu Ayad a un tesquet sur Al-Anjali aussi. Oui, eh, il est à Médine, il est, il est connu des Cheikh et d'autres machaïrs, et Hassan Soumali, un élève de il est connu d'autres machaïrs, de Cheikh notamment et d'autres. Eh bien quoi Qu'est-ce que Abu Khadija fait Est-ce que les frères y font Il leur donne le micro, il dit Tfaddal. Hein Aujourd'hui, c'est Abdillah qui va vous faire un cours. Euh, combien de fois on n'a pas entendu Abu Khadija va vous faire la khutbah aujourd'hui, euh, va vous faire la khutbah aujourd'hui, et mon cours de ce soir, il a annulé, c'est Abdillah qui va prendre euh, la place et qui va donner cours. Et comme Cheikh Khalid Abdelrahman, il l'a dit, au Koweït, quand Cheikh Mohamed Anjali lui a laissé sa place, il a dit ça, c'est un délit de l'ikhlas. Tu laisses ton frère prendre ta place. Cheikh dit, telle, était leur manière de faire. Et certains parmi les étudiants en sciences islamiques qui sont forts et qui sont même appelés savants, lorsqu'un savant qui était plus savant qu'eux venait dans leur pays, ils n'enseignaient pas. Regardez l'adab. Et lorsqu'ils se rendait dans un pays où il y a des savants, il ne donnait pas cours en raison de la présence de ces savants. Hein Et j'ai Rachid Abou Hanifa. <laughs> Hein J'ai la photo dans mon téléphone, Hein J'étais à Médine. Qu'est-ce qui se passe Dans l'hôtel où il était, j'ai pire de le haram, le Mekki, euh, le Madani, pardon, où Chez monsieur Abban scène Hein, Cheikh Al-Masih abbad comme il dit lui. Cheikh Al-Masih al-Abbad, Cheikh Ali Nasr al Cheikh Saleh al-Suhaimi, Cheikh Mohamed Bin Hadi al-Madkhali. Conférence de l'imam Rachid Abu Hadifa. Hmm? Regardez, regardez, regardez la différence entre Salafi et l'Hizbi. Les frères, ils font la Umrah, salafi, Qu'est-ce qui se passe Qui vient à l'hôtel Cheikh Abel Javeri, Cheikh Abdel Bukhari, Cheikh Mohamed Ben Hadi et d'autres machères parmi les élèves de Cheikh Abel et d'autres. Hein? Cheikh Arafat, Cheikh Mohamed Ben Ghalib Al-Amri et d'autres. Parmi les chouyours, sont Talab al-Mutamakkinon, les chouyours. Que le, hein, qui enseignent avec les ulama, avec les ulama, hein, leur donne l'autorisation d'enseigner. Ils viennent et les frères, qu'est-ce qu'ils font Ils traduisent. Cheikh Ahmed Bezmoul, ils ont assis avec lui notamment aussi. Hein? Et d'ailleurs, euh, ils ont eu un das avec Cheikh Mohamed Bezmoul et Cheikh Ahmed Bezmoul, les deux frères, et c'était une demande de Cheikh Rabi. Abu Hakim l'a traduit et Hassan Somali a traduit. Conférence de l'imam à Rachid Abu Comment tu peux trouver à Médine hein, et vouloir toi-même, subhanallah Donc le cher, il dit Et lorsqu'il se rendait dans un pays où il y a des savants, il ne donnait pas un cours en raison de la présence de ces savants-là. Cher écoutez ça, l'affaire n'était pas une question de compétition. Viens assister moi, et moi mes étudiants, et moi mes suiveurs. L'affaire est une affaire d'appel à Allah. Et l'appel à Allah se réalise par les savants et leurs suiveurs qui suivent leur exemple. L'affaire n'est pas qu'ils disent j'ai des étudiants et des suiveurs et je suis célèbre et je suis connu et j'ai des articles et je poursuis un tel et un tel. Non, l'affaire n'est pas telle qu'elle. La religion n'est pas en fonction de ma raison, de la tienne. Et la religion n'est pas en fonction d'une tribu, ou d'une ascendance, ou d'une lignée, ou d'une noblesse en rapport à lui, et à laquelle tu t'affilies en termes de tribu, d'ascendance, et en termes d'affaires de ce bas monde. Peut-être que les affaires de Dunia, on peut comprendre, mais peut-être que le tribalisme, que certains d'entre nous, on ne peut pas comprendre ça. Hein? Il faut savoir quelque chose de très fort dans certaines ethnies. Hmm? Que certains, par tribalisme, ou par affiliation tribale, ou par lien en termes de généalogie, etc., de lignée, d'accord, qu'est-ce qu'ils vont faire et ils vont défendre la personne même sur le bratel. Cheikh dit la religion doit être, magnifiée par ordre d'Allah. La religion est la religion d'Allah. Il est obligatoire dans cette religion de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa et la sunna des compagnons, qu'Allah les agrée tous. Et c'est sur quoi étaient les imams de la religion qu'Allah les agrée tous. Il dit, rahimahullah, tenez-vous à l'écart de lui, car ne se tient à l'écart des savants qu'un égaré innovateur. Ce shir, en raison de cette parole, maintenant, en fonction de la voix de certaines personnes, n'est pas sur la voix de Shir ibn Baz ni de Shir ibn Uthaymin. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que j'ai dit hier aussi, si je me souviens, dans un autre dars. Ils essaient de faire croire que nous, et les ulama qu'on suit surtout, Shir Mohammed ibn Hadi, Shir Rabi'a, Shir Ubaid, Shir Rabi'a et les autres, ils ne sont pas sur la voix de Shir ibn Baz et Shir Uthaymin. Et c'est ce qu'il dit derrière. Ce shir, en raison de cette parole, maintenant, en fonction de la voix de certaines personnes, n'est pas sur la voix de Shir ibn Baz et de Shir ibn Uthaymin. Ce shir, en raison de cette parole, il dit, شيخ هذا الآن على مذهب بعض الناس ليس على طريقة الشيخ ابن باز ولا الشيخ ابن عثيمين هذا الشيخ الآن ليس على طريقة الشيخ ابن باز ولا طريقة ابن عثيمين وطريقة المميعة هذا الشيخ من أهل الإقصاء ومن أهل الغلو في التبديع وهو من علماء السنة المعروفين قال فإنه لا يجانبهم إلا ضال مبتدع غير مقتد بالشرع شوف لاحظ غير مقتدين بالشرع لماذا؟ لأن الشرع أمرك بالحضور عند العلماء ونهاك عن مجانبة العلماء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البداوة وحذر منها لماذا؟ لأن الذي في البادية بعيد عن من؟ عن العلماء فأنت عند العلماء وتجانبهم كيف المصيبة هذه؟ هذه مصيبة عظيمة خطر عظيم جسيم لذلك هؤلاء تجدهم في طورهم في الانحراف من غلو إلى غلو من شدة لشدة إلى آخره ما عندهم اهتداء لا يصلون إلى الحق إلا أن يشاء الله بأن يتوبوا ويعودوا إلى إخوانهم ويتعلموا فقال غير مقتد بالشرع ولا متبع فإن الشرائع لا تؤخذ إلا عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء هذا ضابط مهم وقضية مهمة تضعها في بالك كيف وقد جعل الله شهادته وشهادة ملائكته كشهادة أولي العلم قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فإذا اعتبر الله شهادة فإذا اعتبر الله شهادة العلماء ورفع منزلتهم أنت تحتقرهم ولا تعتبرهم إذا أنت إيش أنت مبتدع ضال إذا جانبتهم على هذا الأساس كالصورة التي, التي ذكرتها عفوا إذا جانبتهم على هذا الأساس كالصورة التي ذكرتها ثم بين من هم العلماء دونك شيخ كيس كيل دي جي با سي فولي كون فيني سوت لا ريسال اجوردي اون لا باج 55 انا 75 وي كون كوب كون فاس ان سيزيم كور اون ا في 1 اور كار نو نو اون اون فيرا ان شاء الله مي اون فودرا با فير ترو لون نو بلو ها دونك شيخ كيل دي Ce shir, en raison de cette parole maintenant, n'est pas sur la voie de Cheikh Ibn Baz, ni la voie de Cheikh Ibn hein et la voie des laxistes, ou selon la voie des laxistes. Ce shir-là est pour eux sur la voie de la dureté de l'extrémisme, dans le fait de juger les gens innovateurs, alors qu'il fait partie des gens de la Sunna connue. Il dit, ne se tient à l'écart d'eux qu'un égaré innovateur qui ne suit pas la législation. Regarde, prête attention, le cher il dit, qui ne suit pas la législation. Pourquoi car la législation t'a ordonné d'assister chez les savants et t'a interdit de t'écarter des savants. Le prophète sallallahu a interdit la vie des désert, le badawa comme on appelle, et a mis en garde contre elle. Pourquoi Car celui qui vit dans le désert est loin de qui Il est loin des savants. Toi, tu es chez les savants et tu t'écartes d'eux, c'est une calamité. C'est une calamité immense et un grand danger. C'est pour cela que tu vois ceux-là dans leurs étapes, de leur déviation d'un extrémisme à un extrémisme, d'une dureté à une dureté, etc. Ils ne sont pas guidés pour arriver à la vérité, sauf si Allah veut qu'ils se repentent et reviennent vers leurs frères et apprennent. Il dit donc, et ne prend pas la législation comme modèle, elle ne suit pas. Or, les législations ne sont prises que des savants, qui sont les héritiers des prophètes. Ceci est une règle importante et une affaire importante que tu te dois de garder à l'esprit. Comment pourrait-il en être autrement alors qu'Allah a rendu son témoignage et celui des anges comme le témoignage des doués de science Allah dit, ce dont la traduction du sens est, Allah atteste aussi les anges et les doués de science que nul n'est adoré en vérité par lui, le mainteneur de la justice. Surat Al-Imran, verset 18. Allah a donc considéré le témoignage des savants et a élevé leur statut. Toi, tu les méprises et tu ne les considères pas. Donc, toi, qui es-tu Tu es un innovateur égaré si tu te tiens à l'écart d'eux sur cette base, comme la situation que j'ai citée. Puis, la mise en évidence, qui sont les savants Qui sont les savants qu'on prend pour modèle Il dit, et je ne fais pas référence quant aux savants قال ولست أعني بالعلماء المشتغلين في زمننا هذا بعلوم الجدال والممارات ولا الم... المعتنين بدرس مسائل الأقضية والشهادات يعني العالم الذي يدعو إلى السنة ويدافع عنها ويدعو إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين هذا هو العالم أما الذي يدرس المتون في الفقه وفي العقائد ولا يميز بين الحق وباطل ولا يدافع عن السنة ولا يذب عنها ولا يرد على المبطلين مع قدرته ولا يبدعهم فهذا لا يسمى ولا يوصف بالعلماء الذين هم محل للقدوة والاتباع انتبهوا لا يوصف بأنه من أئمة الدين وأئمة الهدى أئمة الهدى هم الذين يوصفون بالاقتداء والاتباع على نهجهم لأنهم يسيرون على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة قال وتقرب من الولاة والحكام ونيل الرئاسة عند العوام Donc, qu'est-ce qu'il dit, Hafidallah qui, qui sont les savants qu'on prend pour modèle Il dit Je ne fais pas référence quant aux savants à ceux qui, à cette époque, sont occupés avec les sciences du débat et, des polémiques. Qui sont ceux qui sont, ce sont ceux qui sont ni ceux qui sont, pardon, ni, ni, ceux qui travaillent avec effort à étudier les points liés à la justice et au témoignage. C'est-à-dire le savant qui appelle à la sunna et la défend et appelle à la voix des plus prédécesseurs car les agrée tous. Voilà le savant. Quant à celui qui enseigne les textes dans la jurisprudence, oui, ce mot-là, on va le mettre en parenthèse parce que je trouve pas, jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours pas trouvé de bon mot pour le faire. Et dans la croyance, mais ne distingue pas entre la vérité et le faux, et ne défend pas la sunna, et ne réfute pas ceux qui sont sur le faux, alors qu'il en est capable, et ne les juge pas comme étant innovateurs, celui-là n'est pas appelé, et n'est pas décrit comme le savant qui mérite d'être pris comme modèle et d'être suivi. Prêtez attention, le shérif il dit. Il n'est pas décrit comme faisant partie des imams de la religion et des imams de la guidance. Ce sont les imams de la guidance qui sont décrits comme devant être pris comme exemple et suivis dans leur voie, car ils vont, ils sont sur la voie du Coran de la Sunna et ce sur quoi étaient les plus prédécesseur de la communauté. Il dit, et qui cherche par cela à collecter les vanités de ce bas monde. C'est-à-dire, moi je ne veux pas dire la ulama, n'est pas cela. Et ceux qui cherchent à collecter les vanités de ce bas monde et à se rapprocher des dirigeants et des gouverneurs et à obtenir le, leadership auprès des gens de la masse. Attention, il y a certains textilions, certains hezbions, ils disent ça de les savants nationaux que quoi C'est les savants des gouverneurs qui cherchent à se rapprocher des gouverneurs. Cheikh Ahmed Bezmoul, vous le connaissez, il va, il va, il va bien faire ça la Que la parole du Moukarawani, elles sont pas mal comprises. Cheikh, il dit التقرب من الولاة معناه أن يبذل العالم جهده ونفسه عند الحكام والأمراء ويسترخص دينه عندهم أما العالم الذي يبين السنة في معاملة الحكام من السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم والصبر عليهم وتحريم المظاهرات والثناء على الحكام من باب تثبيت الأمن باب تثبيت العوام فهذا ليس من علماء الحكام انتبهوا هذا يطبق السنة ويحترم السنة لأنه ما دافع عن الحكام ببيان السن والطاعة وتحريم الخروج وببيان الصبر عليهم والدعاء لهم بالخير وتحريم الدعاء عليه بالسوء وتحريم النصيحة لهم في المجالس والمنتديات محرمة اتباعا للسنة ليس إرضاء للحكام وفرق بين الاثنين فهذا ينطلق من السنة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على هذا يسيرون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حصلت الفتنة هذا في صحيح البخاري جمع أولاده وخدم وحشم وخدم وحشم عفوا قال إن قد بايعنا هذا الرجل ولا أسمع أحدا منكم ينكث بيعته إلا كانت الفيصل بيني بيني وبينه يعني الفرق بيني وبينه ما أكلمه أبدا هل ابن عمر رضي الله عنهما من علماء الحكام لا يوصف من طبق السنة بأنه علماء الحكام أبدا بل هذا يوصف بأنه على السنة وعلى الخير وعلى طريقة الصحابة رضوان الله عليهم ففرق بين الحالين فلا تغتروا بمن يطعنون في السلفيين بأنهم علماء السلطان وأن ما عندهم إلا ولاة ولاة ولاة ولاة ولاة نقول كذبت بل ما عندنا إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نحييها في زمن الفتنة وضعها وظهور الخوارج نحيي سنن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الحكام عشرات بل كل مئات الأحاديث والآثار الواردة في باب السلطان من السمع والطاعة وتحريم الخروج وحتى أحاديث الخوارج انتبهوا أحاديث الخوارج تراها من أحاديث السلطان أحاديث الخوارج تراها من أحاديث السلطان كيف؟ الخوارج هم على من يخرجون؟ على السلطان فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر منهم ويبدعهم ويضللهم ويأمر بقتالهم وبقتلهم حماية للسلطان والأمن min shururihim. Cheikh, quest dit, Se rapprocher des dirigeants. Le sens de cela est que le savant prodigue ses efforts et se donne chez les dirigeants et les princes et trouve sa religion bon marché auprès d'eux. C'est ça qu'il veut dire l'imam Karawani Tandis que le savant qui clarifie la sunna en ce qui concerne la manière de se comporter envers les dirigeants en termes d'écoute et d'obéissance, et de ne pas se rebeller contre eux, et de patienter envers eux, et d'interdiction de manifestations et d'éloges envers les gouverneurs, afin de consolider la sécurité et de manière à affermir les gens de la masse, celui-ci ne fait pas partie des savants des gouverneurs. Prêtez attention à cela. Celui-ci applique la sunna et respecte la sunna car il n'a pas défendu les gouverneurs. On en a parlé dans quel dars En long et en large, qu'on n'a pas fini d'ailleurs. je vous ai un peu aidé. C'est quoi Parole sur la sunna et pas sur les événements. Hmm? Chéri dit, celui-ci avec la sunna, il respecte la sunna, car il n'a pas défendu les gouverneurs en clarifiant l'écoute et l'obéissance, et l'interdiction de se rebeller, et la mise en évidence de la patience envers eux, et d'invoquer en demandant le bien pour eux, et l'interdiction de faire des invocations contre eux, et l'interdiction de leur faire le conseil dans les salons et les forums. Hein? C'est quoi la sunna en ce qui concerne le conseil au gouverneur hein? C'est que tu ne fasses pas la nasiha en public au gouverneur, mais que tu le fasses en secret. C'est ça la voix des gens de Sunna en ce qui concerne le conseil au gouverneur. C'est une interdiction suivie de la sunna, non pas afin de satisfaire les gouverneurs. Et il y a une différence entre les deux. Celui-ci se base sur la sunna. C'était la voie sur laquelle étaient les compagnons quand ils les agréaient tous. Et puis donne un exemple. Abdullah ibn Omar, lorsque l'épreuve arriva, et cela se trouve dans l'authentique d'Al-Bukhari, regroupant ses, enfants et ses servants et ses proches et dit Nous avons certes prêté allégeance à cet homme, et si j'entends quiconque parmi vous rompre cette allégeance, son allégeance, ce sera la séparation entre lui et moi. C'est-à-dire, la séparation entre lui et moi, je ne lui parlerai plus jamais. Est-ce qu'Ibn Omar, Kalagré, faisait partie des savants des gouverneurs hein Celui qui applique la sunna ne peut être décrit comme étant un savant des gouverneurs, jamais. Mais de plus, il est décrit comme étant sur la sunna et sur le bien, et sur la voie des compagnons qu'Allah les agrée tous. Il y a donc une différence entre les deux situations. Et comme l'avait dit Cheikh Allah, il a dit à qui est-ce qu'ils veulent qu'on laisse les gouverneurs Au Juhel? hein, Ils disent, oui, les, gouverneurs, les savants des gouverneurs, les savants des gouverneurs. Vous dites, à qui on laisse les gouverneurs Au Qui qu'ils soient, hein Subhanallah Donc ne soyez pas trompés par ceux qui critiquent les salafis en disant qu'ils sont les savants du sultan et qui que les gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs. Nous disons que tu as menti. Mais de plus, nous n'avons que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous revivifions à cette époque de troubles d'apparition des Khawali. Nous revivifions les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportant ce qui concerne les gouverneurs. Des dizaines, mais de plus des centaines d'ahadiths rapportés sur le sujet du sultan en termes d'écoute et d'obéissance et d'interdiction de se rebeller et même les hadiths, prêtez attention, regardez les comment, ils comprennent les textes. Même les hadiths sur les khawarij sont des hadiths sur le sujet du sultan. Tu vois, les hadiths sur les khawarij sont des hadiths sur le sujet du sultan. Comment Jérémie dit, les khawarij contre qui se rebellent-ils Contre le sultan. Donc le prophète ça, se met en garde contre eux. Et les juge comme étant des innovateurs et des égarés et ordonne de les combattre et de les tuer afin de protéger le sultan et la sécurité contre leur mal. دي شوف شفت كيف لهذه الدرجة ولهذه المنزلة العظيمة وبهذا يظهر أن السلفيين حينما يتكلم يتكلمون في هذا الباب يحيون السنن ويعظمونها ويسيرون على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم وإذا أردنا أن نستفيد في باب الآثار الواردة في ذلك هذا يحتاج إلى مجلدات وكلام العلماء في ذلك واضح جدا شيخ الدي دوك donc tu à ce point-là et à cet important statut. Et avec cela apparaît que quand les salafis parlent à ce sujet, ils revivifient les sunan et les honorent et vont dans la voie des plus prédécesseurs qu'Allah les tous. Et si voulons, nous voulons nous épancher sur les athars rapportés à ce sujet, cela requiert des volumes et les paroles des savants à ce sujet, ce sujet sont très claires. Hmm? Peut-être s'arrêter ici. Hein? Il est 8 heures, ici chez nous en tout cas, le temps de se préparer pour faire le morale et de se reposer un peu, etc. Et donc on est arrivé à cet endroit-ci. Donc on se tient au courant, Inch'Allah, pour euh, le sixième cours, j'espère le dernier cours, Inch'Allah, de Fatwa al-Malikiya.